Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Mateja evanģēlīja 5. nodaļas 17. pants. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Šie Jēzus vārdi mums atgādina, ka jau vecajā derībā likums ir cieši saistīts ar dzīvību. Kā saka šodienas pirmais lasījums no 5. mūzes grāmatas, un no Izraēla klausies likumus un tiesas – kuras es jums mācu darīt, lai jūs dzīvotu. Tātad bauslība ir dota, lai kalpotu dzīvībai, nevis lai tiesātu. Bauslība ir kā ceļzīme, kura mums rāda virzienu. Šī ceļveža virsotne ir pats Jēzus, kurš ir kļuvis par bausli, par likumu savā miesā. Viņš atnāca piepildīt bauslību. Ar ko? Ar jauno bausli mīlestību mīlēt sevi, savu tuvāko, un jo īpaši Dievu. Svētais Augustīns reiz teica: Mīli un dari, ko vēlies, bet vispirms mīli. Jo, ja tu mīli, tad tu ļauna nevienam nevēlēsies darīt. Jo, tu, ja tu esi Kristus gaismā, tu viņu arī atspīdi. Arī tu nes šo cerības pilno gaismu pasaulē, īpaši šajos nemiera laikos Reizēm mēs likumu izmantojam vairāk kā aizsegu, lai nevajadzētu uzņemties atbildību. Mēs likumu bieži vien padarām sev ērtu, izvēlamies, ko klausīties un ko nē, pamazām tā kļūstot par savu pašu izdomātu likumu, noteikumu, vergiem. Tā vietā, lai likums kalpotu cilvēkam, cilvēks bieži izvēlas kalpot likumam. Jēzus bieži vien to atgādināja farizējiem – tā to atgādinot arī mums. Labais un ļaunais pasaulē eksistē jau no pasaules iesākuma. Šī cīņa turpinās arī šodien pasaulē, bet jau īpaši tā turpinās manā sirdī. 5. mūzes grāmatas 40. nodaļas 19. pants mums dāvā vārdus, kurus Dievs mums lūdz. Es lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu, tad nu izvēlēs dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji, mīlēdams to kungu, savu dievu, paklausīdams viņa balsī un viņam pieķerdamies, jo viņš ir tava dzīvība. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Šī ir nekomerciāla radiostacija, un tās skanējums iespējams pateicoties klausītāju ziedojumiem.